Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. V rámci dnešnej relácie pokračujeme v cykle relácií na vlnách Rozumu 2. Témou dnešnej relácie je zavádzajúca kampaň VHO. Hostiami dnešnej relácie sú pani Petra Bertová a pán Kamil Bartošák Pripomeniem ešte v úvode, že toto je druhé pokračovanie cyklu v spolupráci s občianským združením Elektrosmog a zdravie. A teraz odozdávam slovo pani Petre Bertovej. Ahoj Peťka. E, dobrý deň, vítam všetkých a chcela by som predstaviť svojho dnešného spolubesedníka. Kamil Bartošák je člen predstavenstva Európskej neziskovej organizácie ESC má anglický názov Europeans for Safe Connections. A Taktiež by som na úvod chcela poďakovať všetkým, ktorí podporili našu činnosť, činnosť nášho občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie a zvlášť tých, ktorí prispeli dvomi percentami. Takže dnešná téma je veľká boom správa, ktorá obletela svet a množstvo médií uverejnili tlačovú správu na tému žiadne riziko rakoviny. Odvolávajú sa na správu organizácie VHO a tvrdia, že množstvo nadpisov bolo, že titulkov bolo, že používanie mobilných telefónov nezvyšuje riziko rakoviny. A táto správa obletela svet v septembri roku 2024 a všetci boli spokojní, hlavne operátori a firmy z odvetvia mobilných telefónov. No a pozrieme sa teraz spolu, či je to naozaj pravda, či je to tak. Pretože podľa nás sú tieto správy veľmi zavádzajúce. Dovolíme si tvrdiť, že až ohrozujúce verejné zdravie. A táto správa, alebo tieto správy, ktoré publikovali rôzne médiá, sú nezodpovedné a dovolíme si tvrdiť, že dezinformačné. A vysvetlíme si v tejto relácii, že prečo. Uh, Najprv by som eh, uviedla, že táto štúdia, respektíve tieto správy sa odvolávajú na štúdiu, ktorú si dalo, zadalo vyrobiť VHO, ale autormi tejto štúdie sú ľudia z ICNIRPu. To je skratka, ICNIRP je skratka ICNIRP a je to Medzinárodná organizácia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, po anglicky The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. A podľa VHO, respektíve teda podľa týchto ľudí z ICNIRPu, používanie mobilných telefónov nezvyšuje riziko rakoviny. A taktiež tvrdia, že nezvyšujú riziko gliomu, meningliomu a nádorov hypofízia a tak ďalej a tak ďalej. Ale mnohí iní vedci nesúhlasia s týmto záverom. Ehm, kto sú to tí iní vedci? Aby mali poslucháči predstavu, že vo svete neexistuje len ICNIRP, ale sú rôzne iné organizácie, ktoré sa tiež venujú ochrane pred neionizujúcim žiarením. Napríklad existuje organizácia uh, International Commission for the Biological Effects of Electromagnetic Fields alebo Európaem EMF alebo Organizácia Európska v rámci Európskej únie ŠÍR, e SCHER alebo STOA, STOA, čo je Science and Technology Options Assessment a je to dokonca oficiálny orgán Európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológií. Takže rôzni títo iní vedci vyčítajú metodologické nedostatky tejto VHO štúdie. My to, respektíve, mohli by sme to nazvať, že to je ICNIRP štúdia, čiže štúdia jednej skupiny vedcov. A tvrdia, že neposkytujú vedecky platné hodnotenie dôkazov, že má množstvo vedeckých nedostatkov alebo tých metodologických, ako som už spomenula. A kombinácia rôznych týchto nedostatkov e, nefunkčňuje závery a teda závery sú neobjektívne. A možno by tak do hĺbky trošku objasniť poslucháčom, pretože chceme vzdelávať poslucháčov, aby aj chápali, o čo ide, tak prenechám teraz slovo Kamilovi. E, môžeš trošku objasniť, že aby sme ho neočierňovali len tak, že o aké nedostatky ide. E, Kamil, chvíľočku vydržte. E, Dobre by bolo, keby e, som pripomenul dve dôležité veci. Táto relácia, opakujem, je nahrávaná na záznam, z toho dôvodu nie je kontaktná preto pokiaľ bude vysielaná v premiére, tak e, nebude možné sa do nej e, dovolať. Pokiaľ na pána Kamila alebo na pani Petru budete mať nejaké otázky, tak e, využite známu e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč a druhá dôležitá vec Pán Kamil, ste prvýkrát eh, v tejto relácii. Mohli by ste povedať, skôr ako budete odpovedať na otázku eh, pani Petri Bertovej, eh, pár slov o sebe, tak zbežnejšie sa predstaviť. Nech sa páči. Dobře, zdravím vás, děkuji moc za přizvání do pořadu a rád bych pozdravil také posluchače, jsem rád, že poslouchají. Jsem člověk, který je vlastně inženýr informačních technologií a problematice zdravotních účinků nebo i adiktivity, návyku na digitální technologie se věnuju zhruba 10 let. Mě vlastně eh, konflikt mezi tím, že jsem technický odborník a zaznamenal jsem informace o tom, že eh, technologie mohou přispívat eh, k nepříznivým účinkům na zdraví, dovedla komunikace, s, e, dovedlo mě to ke komunikace s výzkumníky, s odborníky a pomohli jsme společně s Petrou spolu založit e, Evropskou organizaci Europeans for Safe Connections. Naše organizace evropská má nyní 10 000 členů a 35 evropských organizací. Máme díky tomu možnost vlastně komunikovat s řadou e, uznávaných odborníků, kteří mají vlastní biologický výzkum, kteří nejsou čistě jenom analytici, a řada z těchto odborníků jsou většinou, eh, nechci říct úplně vystudovaní lékaři, ale pohybují se zejména eh, ve zdravotních biologických účincích a nacházejí vlastně ve svém biologickém výzkumu na lidech i na zvířatech řadu znepokojivých vlastně účinků. A eh, proto jsem rád, že vlastně mohu nějakým způsobem komunikovat s vědci a, a, a řada vědců i osobně, i eh, eh, komunikaci, jinou komunikací nám sdělila, že jsou nespokojeni vlastně eh, s těmi závěry vlastně tohoto přehledu autorů od pana Karipidise a ty informace, které sebevědomě sdělují autoři studie v tom závěru, jsou vlastně moc silné pro řadu výzkumníků, kteří se zabývají biologickými účinky a nevyužívají pouze pozorovací studie na obyvatelstvu. A ty, ty sebevědomé vyjádření, že vystavení rádiových vlnám eh, z mobilních telefonů, že pravděpodobně nezvyšuje riziko rakoviny mozku, nebo eh, když radiofrekvenční záření z vysílacích anten nebo základnových stanic pravděpodobně nezvyšuje riziko vzniku rakoviny u dětí, nebo profesionální expozice v zaměstnání radiových vlnách nezvyšuje riziko rakoviny, jsou, eh, jsou eh, víceméně, jak už jsem uvedl, silné nebo takové odvážné. Hmm, Petra zmínila, že studie byla prezentována v řadě různých spravodajských eh, médií, velmi známých, jako byl The Guardian, Washington Post a Reuters, ale oni skutečně ty mediální domy nebo spravodajci to naservirovali pouze Eh, ten závěr od těch tvůrců studie, aniž by eh, provedli vlastně, aniž by, si, aniž by si pročetli zřejmě tu vědeckou studii, alespoň z části, tak by zjistili, že vlastně ten závěr neodpovídá vlastně obsahu studie. A skutečně eh, o tom se pobavíme později, ti autoři vlastně nevylučují nižší rizika. I, i, i v tom, jak je ta studie vlastně postavená a jak trpí různými nedostatky, tak i tak vlastně tam není eh, vyloučeno riziko a oni to vlastně v té studii uvádějí, že jsou tam mírné rizika. Ale ty mírné rizika vznikají proto, že ta studie byla vlastně podhodnocena. Eh, takže já bych teďka zkusil uvést ty základní nedostatky a my je potom vlastně nějakým způsobem ještě se pokusíme eh, rozebrat vlastně eh, dále, protože tyto nedostatky vycházejí z, z řady starších vědeckých studií, které tito autoři použili, takže oni využili vlastně velké množství vědeckých studií a eh, oni vlastně na základě těch preferovaných vědeckých studií vytvořili nějaký závěr. A teď se zkusíme podívat na to vlastně, jaký ten závěr vytvořili a jak, jak postupovali. Oni vlastně v prvním výběru zahrnuli okolo 5000 vědeckých studií v letech 1994 až 2002. Ale z toho prvního výběru vlastně eh, k tomu eh, posouzení, eh, k tomu hodnocení vybrali jenom 63 studií. A v těch studiích se byly preferované vlastně studie, které eh, již vypracovali eh, lidé, kteří vlastně eh, zodpovídají za, za, tento, za tento projekt nebo za tuto studii. Takže zejména třeba Karipidisova studie australská o nádorech mozku, která popírala nárůst nádorů mozku, se v roce 2018 dostala pod velkou kritiku vlastně řady vědců napříč světem a on vlastně, ten Karipidis, jí dal prominentní roli teďka tady v této studii, která, která vlastně vyšla na podzim v roku 2024, o té studii, o které se bavíme a e, vy jste udělali o ní pořád. Počkaj, len e, doplním ťa, že spomenul si meno Karipidis. Ano, e, on je jedným z autorov tejto kritizovanej štúdii, o ktorej máme teraz reláciu. Čiže autormi, hlavným autorom je Karipidis a ty tvrdíš, že on zahrnul svoju dávnejšiu štúdiu. Ano. On využíval vlastně e, některé svoje vědecké studie, které, ktoré vlastně mm, trpěly nedostatky. Sděluje to, e, tyto nedostatky byly kritizovány řadou, řadou nezávislých e, odborníků na biologický výzkum. Řada, řada z těch nedostatků byla ale ignorována. Takže berme to tak, že vlastně tento autor se soustředil určitě z větší části vlastně na svém výzkumu nebo na, na svých analýzách, řekl bych analýzách, protože to byly vesměs pozorovací studie, nebylo tam si myslím příliš nějakého biologického výzkumu eh, experimentálního a zároveň vlastně eh, výzkumníci a řada, řada lidí, která vlastně z akademické sféry posuzovala tuto vědeckou studii, tak hovoří o tom, že se vlastně ty studie eh, opírají o chybný design, kde je zkreslená vlastně eh, eh, kontrolní skupina jedinců, kteří byli vlastně víceméně zkoumáni touto analýzou, anebo si vybírali vlastně studie z nižší četností expozice člověka zářením. Já to tam potom vlastně bychom to mohli rozvést dále o těch studií, které historicky oni použili. Takže studie, které měly nejvyšší míru expozice, výmuly z analýzy, aby zachovali konzistenci této, tohoto eh, závěru a měli podobné výsledky. O, Takže... doplním, tá vyššia miera expozice znamená, že tí, čo, teda pýtam sa, že tí, čo boli exponovaní dlhý čas, tak tí, tie štúdie nezahrnuli? No, je to o tom, že vlastně, ano, lidé, kteří využívali ten mobilní telefon častěji nebo využívali pro firemní účely, tak, tak mnohdy vlastně z těch studií byli výjimuti a byli, eh, byli umístěni vlastně eh, do kontrolní skupiny. Ale já bych to rozebral vlastně později a zároveň si vybírali vlastně, eh, víceméně si bohužel vybrali studie, kde byla skutečně ta, ta preference toho, že ti lidé, kteří byli exponováni, eh, vlastně měli eh, nižší míru užívání těch přístrojů nebo těch technologií. Tak toto vlastně vychází a kritizují to i vlastně řada odborníků. Takže eh, týmito nedostatky trpěla dánská kohortová studie, anebo vlastně studie, tuším, že byla britská, byla v, podobn, byla v podobných letech. A já se k tomu ještě potom vrátím. Jenom zmíním vlastně teďka tady v tomto eh, záchytném bodě, že ty studie, které užívá Karipidis, odmítla i Mezinárodní organizace pro eh, výzkum rakoviny, International Agency on Cancer Research, která vlastně v roce 2011 eh, označila radiofrekvenční záření jako možný karcinogen na základě pozorování z různých typů studií, ale já bych to uvedl potom eh, vlastně později, ať vlastně eh, zmíním tady ty základní záchytné body a pak bychom se tomu věnovali už eh, více do detailu. Dále ještě uvedu, že zmiňuju tady neustále vlastně odborníky s vlastním biologickým výzkumem. Je tam některé ty výzkumníky známe i osobně, Eh, takže mohu říci, že vlastně jsme některé tyto, tyto problémy jsem probíral vlastně s, s konkrétními osobami. Měl jsem možnost vlastně se zeptat na jejich názor a někteří ti výzkumníci eh, skutečně stáli u eh, velice drahých studií, které trvaly řadu let a myslím si, že mají co říct k tomu, k té, k té k tomu rozporování vlastně. Tady tak této... některých, o některých. Takže já zmíním vlastně, zmíním doktorku e, Fiorelu Velpoží. E, tuto paní mám možnost znát osobně, komunikoval jsem s ní, protože e, jsem ji s kolegou, s italským kolegou pozval na náš webinář, který proběhl v únoru 2025. My jsme dělali webinář na ochranu zdraví dětí a doktorka Fiorella Belpoggi vlastně měla svoji sekci na na webináři mohou se i e, vlastně, pokud, pokud poskytnete linky, mohou se i posluchači na to podívat. E, e, ona hovořila o, o rakovině a rizika z rozmnož, poruch rozmnožování z hlediska elektromagnetických polí. Paní doktorka Belpoggi je vlastně italská výzkumnice z Boloně, z, Bo, z boloňské vlastní oblasti. Je to bývalá ředitelka a vedoucí Ústavu pro patologie eh, Evropské, eh, Evropského institutu onkologie a environmentálních věd v Ramazin institutu a eh, ona vedla dlouhodobé, krátkodobé studie na toxicitu různých škodlivin, ať už to byly dlouhodobý výzkum elektromagnetických polí, z, z těch drátu dlouhého vedení nebo distribučního vedení nebo z, ze záření z, z mobilních základnových stanic od operátorů a jejich e, souvislost s rakovinou. A paní Fiorella Belpodi vlastně zkoumala skutečně velké množství vědeckých studií, e, vě, různých škodlivin, které, které souvisely e, i e, s, s jinými vlastně problémy, e, které nebyly navázané na, na to radiofrekvenční záření. E, a tady tato e, paní výzkumnice, ona hovoří o tom, že jistota platnosti výsledku autory je deklarována jako nízká a slabá v té studii na základě toho, co zjistili, ale proč říkají, že vlastně ta expozice elektromagnetickým polím nezvyšuje riziko rakoviny, když to nelze vlastně vyloučit? A zároveň e, Fiorella Belpoggi si stěžuje na to, že řada e, lidí, kteří vlastně vytvářejí tady tuto vědeckou studii, tu, tu studii z roku 2024 od pana Karipidase, Karipidise, oni popírají skutečně veškeré biologické účinky, které nevznikají tepelným ohřevem. Takže jsou zaujatí tito lidé vlastně vůči, vůči e, většině vědeckého výzkumu. Oni akceptují jenom výzkum, který který vlastně nachází škodlivost, až když je tepelný ohřev tkání, ale většina výzkumů vlastně biologických eh, eh, účinků se nachází i pod tepelným ohřevem tkání, takže je tam zaujatost. A zároveň ona zmínila to, že, eh, že vlastně ten IARC, ta, ta organizace, která vlastně zkoumala spojitost rakoviny s, s radiofrekvenčním zářením, klasifikovala vlastně tu karcinogenezitu na základě mnoha studií vědeckých. Byly to i epidemiologické studie, i zvířecí mechanistické studie, ale epidemiologické studie nejsou dostatečné pro vyloučení nebezpečí. Zmíním to, že vlastně pokud pozorujeme populaci, e, doktorka Fiorella Belpogi tvrdí, že pokud pouze pozorujeme populaci v nějakém časovém horizontu, tak nejsme schopni Eh, odhalit veškeré vlastně škodliviny a IARC vlastně proto eh, využíval, kombinoval studie, kdy sledoval vlastně populaci a kdy zkoumal biologické účinky. Takže já to potom zmíním. A ona, ta Fiorella Velpoči si stěžuje i na to, že IARC má zodpovídat za, eh, za výzkum rakoviny u radiofrekvenčního záření a ona nechápe, proč Světová zdravotnická organizace k tomu pověřila jinou vlastně prakticky náhradní skupinu, která, která vlastně e, supluje vlastně činnost e, tady e, toho, toho, toho spolku, který, e, nebo té, té organizace AJAR, která je na to vlastně určená. Takže toto vlastně sdělovala nám Fiorella Velpoggi. Ona tak nie... len, aby som pochopila, alebo aby poslucháči pochopili, VHO má pod organizáciu alebo nejaký výbor a ten IARC patrí pod VHO, pravda? Áno. No, a čiže VHO už má orgán, ktorý by mo- mohla poveriť, aby vypracoval nejakú metaštúdiu alebo podobne. A teda aj vypracoval, keď klasifikoval to do skupiny 2B. A ty tvrdíš, že teraz VHO si vybrala inú organizáciu, dokonca mimo svojich štruktúr, ten ICNIRP, ICNIRP a ten vypracoval teda nejakú štúdiu, ktorú dnes kritizujeme. Ono to možná není oficiálně, ale víceméně to tak vypadá, že IARC, eh, je to můj názor, eh, ale IARC byl vlastně použitý, eh, když vypracovává vlastně tu, tú analýzu rakovinotvornosti, byl, se sestával asi ze dvou frakcí, částečně možná i vědců, kteří spolu nesouhlasili. Jedni věci striktně obhajovali eh, rakovinotvornost, jakože neexistuje u radiofrekvenčního záření. Kamil, teraz už prejdi na tu ďalšiu, keď ju ešte chceš povedať, alebo už môžem preskočiť úplne na novú... To, ja bych to ještě rád dopověděl, abych tam uvedl vlastně tu Stelu Kannu a která teda to vlastně taky řešila ještě tam... Dobre, už, už začni hovoriť o stelekáne, už dlho hovoríš o tej Dobre. Dobre, ale ja teraz, ja, to, ja začnem, hej? No, ty začni. Mirko, môžem? Áno. Chcela by som ešte doplniť. E, Kamil spomínal e, webinár, tak pre poslucháčov môžu si ho nájsť na stránkach e, sc.info.eu a tam si nájdete článok Children and Digital Hazards kde ponúkame aj odkaz na ten webinár. A Kamil, ešte teda pokračuješ s ďalšími zaujímavými kontaktmi, ktoré máš? Jo, e, zmíním to, že vlastně druhá členka toho webináře byla i doktorka Stella Kana Michalidou, která je vlastně e, kyperská odbornice na toxikologii. Ona e, vlastně se zabývala řadou věcí, které souvisely s, s, se zdravotnictvím, eh, environmentálními škodlivinami a je to odborník, který se zabývá ochranou zdraví dětí eh, nejméně 20 let. 10 let se zabývá ochranou zdraví dětí před bezdrátovým zářením. Byla ředitelka Národní referenční laboratoře na Kypru a byla tajemnice ministerstva zdravotnictví, takže asi druhá nejvíce, nejvýše postavená osoba ministr, v ministerstvu zdravotnictví. A ona vlastně hovoří o tom, že když prostudovala tu vědeckou studii, tak opět vlastně eh, zmiňuje, že eh, není možné vlastně hovořit o tom, když eh, studie pana se tvrdí, že jsou nízké míry rizika dětských nádorů v souvislosti s expozice základ, ze základnových stanic, tak ona hovoří o tom, že není dostatek vědeckých studií, Eh, ať už biologických nebo pozorovacích, které by byly schopné vlastně eh, hovořit o tom, že je tam nějaká rozumná jistota, že to škodí nebo neškodí. Ty studie prostě nejsou dostatečné. Eh, zároveň vlastně tvrdí, že opatrnost při interpretaci těchto tvrzení platí i při profesionální práci a expozici bezdrátovým zářením, že tam je to taky vlastně sporné. A pan profesor Hardel, se kterým vlastně taky víceméně komunikujeme a kritizoval tu vědeckou studii, on byl přední švédský onkolog, vedl vědecké studie, které vlastně eh, eh, které využívala i organizace IARC při svém hodnocení, tak tento švédský onkolog hovořil o tom, že autoři, kteří zakládají své závěry, je založena skutečně na velmi nízký úrovni expozice, které nejsou reprezentativní pro dnešní expozici veřejnosti. Takže oni využívají, tě. on tvrdí, že autoři eh, Karipidis využívají staré vědecké studie, které nedokazují to, eh, co když vlastně expozice z mobilních telefonů byla třeba před deseti lety, nyní už je jiná, protože využíváme jiné typy bezdrátových technologií, využíváme neustále mobilní data, Wi-Fi, Bluetooth, Takže my jsme v daleko větší expozici zřejmě, než když jsme pouze telefonovali a občasně používali i ty mobilní telefony na nějaké přenosy. Ačkoliv se vlastně třeba mohla částečně míra expozice snížit tím, že využíváme 4G eh, a 2G mělo větší míru expozice, eh, přední onkolog hovoří o tom, že vlastně ta expozice bude nyní vyšší a, a to míro, míra rizika. A zároveň hovoří o tom, že autoři přehlédli řadu eh, rizik spojených s mozkovými nádory u nejvíce exponovaných osob. Eh, a eh, zároveň, zároveň vlastně ještě zmíním problematiku, kdy Oleg Grigorev, předseda Ruského národního výboru pro ochranu zdraví před neonizujícím zářením, hovořil o tom, že skupina málo známých vědců se přihlásila k odpovědnosti za všechny případy rakoviny spojené s expozicí elektromagnetickým polím. A tito věci tvrdí, že možná nebo pravděpodobná nebo prokázaná rakovina z radiofrekvenčních záření neexistuje a nikdy existovat nemůže. Že je to velmi silné tvrzení a může vlastně, jak už uvedla Petra, vlastně zkreslovat tu situaci a vytvářet falešný pocit bezpečí. Zároveň on, e, tento člověk vlastně e, opět spochybnil tu metodiku e, vědců, kteří, kterou nevyvinuli a že použili analýzy, které také vlastně nevyvinuli a spochybnil to, že nemají vlastně eh, dostatečnou eh, odbornost. Eh, tak to bych to vlastně zmínil, byl k ním velmi kritický. A tento člověk vlastně se zabýval experimentální prací na zvířatech, na lidech a zodpovídal za hygienu a, a řešil i epidemiologické studie, takže on hovoří o tom, že je nebezpečné soudit, že toto existuje a toto neexistuje, že jsou to velice silné argumenty. Takže já vlastně e, si myslím, že je tam problém. A další věc, kterou vlastně už jsme nějak naznačovali, že ti autoři té studie měli ten střed zájmu. Takže toto bych... E, to, ty to... No, já bych tam... áno, mhm. ja by som ešte skôr povedala, že ty tam spomínaš totiž tie epidemiologické štúdia, rôzne iné typy štúdií. Mohol by si najprv, e, prosím ťa, objasniť, že aký je medzi nimi rozdiel a aká štúdia je, ktorá štúdia je aká, aký majú vedecký význam alebo ako sú koncipované? Dobře, jo. Já, já si tady najdu, já, si tu, já vám tu přečtu vlastně definice, které jsem si připravil pod, pro tento pořad, abych vlastně e, posluchačem mohl aspoň částečně nějak e, zmínit tuto problematiku. Takže máme pozorovací studie, observační a e, jedna ze studií je Case Control Study. To je vlastně studii případů a kontrol. Tento typ studie porovnává osoby, u níž se vyvinulo nějaké onemocnění. E, to jsou vlastně jednotlivé případy s osobami, u kterých se onemocnění nevyvinulo. To jsou vlastně ty, ta kontrolní, to je ten kontrolní nějaký subjekt s cílem, aby se zjistily rizikové faktory spojené s onemocněním. Po identifikaci případů a kontrolních skupin pak tito výzkumníci schromažďují od jednotlivých osob informace o nějakých rizikových zdravotních faktorech a zároveň i o e, například e, stáří člověka, pohlaví, faktory životního stylu, nebo jak byl exponovan životním prostředí nebo nějakou látkou. Když oni porovnají výskyt rizikových faktorů mezi těmi případy eh, těch nemocných lidí a kontrolními subjekty, tak se výzkumníci snaží určit souvislost mezi, eh, mezi těmi rizikovými faktory a onemocněními. Ono eh, vlastně, pak to ještě existuje kohortová studie, ta sleduje spíš větší skupinu osob. Ty kohortové studie byly hodně využívány vlastně i v tom hodnocení z roku 2021 od té organizace IARC, která klasifikovala to nádorové onemocnění jako možný karcinogen, teda eh, bezdrátové záření jako možný karcinogen. A tady ty kohortové studie sledují jednu společnou charakteristiku, například rok narození nebo povolání a, a eh, je tam eh, jedna kohorta je vlastně opět ta sledovaná a druhá je kontrolní a obě kohorty jsou sledovány v průběhu času ty, které jsou exponovány, ta kohorta, která byla exponovaná, ta kohorta, která exponována nebyla nebo byla exponována málo a oni zjistí rozdíly v té míře výskytu onemocnění v rámci těch dvou skupin. A skutečně se zkoumá zdrav eh, vztah mezi expozicí a zdravotním vztahem. Eh, ty kohortové studie eh, jsou vlastně i relativně dlouhodobé. Mohou některé, pokud jsou ty kohortové studie vlastně takové, že chtějí dohledat vlastně ten, ten výsledek vlastně v co největší míře, tak trvají i několik desetiletí, protože některé zdravotní onemocnění typu třeba nádorová onemocnění nebo rakovina se dle výzkumníků eh, odhadují, že mohou, mohou eh, se rozvinout až po 10-20 letech. Toto říkal i třeba pan eh, doktor docent Beliajek ze Slovenské akademie věd, a zmiňoval vlastně tady tento problém, že aby se skutečně některé věci odhalily, trvá to velmi dlouho, takže je, je nerozumné vlastně eh, říkat, že některé vědecké studie krátkodobé dostatečně prokázou tu škodlivost. Naopak vlastně se ty eh, problémy vlastně zjišťují eh, až, až v dlouho, ve velké vzdálené době, proto si myslím, že dobré varovat ohledně rizik u dětí, protože děti vlastně používají ty přístroje a budou je používat řadu let a, a teprve vlastně za dlouhodobé období se může zjistit eh, různé eh, onemocnění, to samé i s dospělými. Pak jsou tu vlastně epidem, experimentální studie a to už vlastně se bavíme o tom, že jsou to skutečně mnohdy biologické studie, kdy se vlastně eh, náhodně vybraná, máme, máme třeba dvě skupiny vlastne pokusných zvířat, eh, eh, náhodně nebo losem by se měly ty jednotlivé pokusné subjekty rozdělit do dvou a více skupin. Jedna skupina zvířat nebo pokusných subjektů obdrží nějakou expozici, ať už toxinem, lékem, zářením. A druhá eh, vlastně kontrolní skupina, o které vlastně tam ta nedostává žádný zásah nebo dostává třeba placebo lék. A ten náhodný výběr kdy je pokusný subjekt vložený do jedné skupiny nebo do druhé skupiny, zajišťuje, že pokusný subjekt eh, eh, minimalizuje se prostě to zkreslení, když nevíme, který ten subjekt je exponován a který eh, je, který je exponován a zároveň vlastně by měli i samotní výzkumníci nebo analytici během studie nevědět, o tom, kde ten pokusný subjekt je zařazen. Tím, tím dochází vlastně k, té, eh, k tomu, že ta studie je fakt eh, jakoby udělaná kvalitně a pak nedochází eh, k nutnosti stáhnout tu studii nebo ji rozporovat, nemůže být kritizována. A tam vlastně se potom už vyhodnocuje to, co jsme, o čem jsme se bavili předtím, že po určitou dobu jsou sledovány a schromažďovány ty výsledky, aby se zjistilo, zda existuje nějaký ten statistický rozdíl mezi skupinou, která byla zasažena nějakou expozicí toxinem lékem, nebo kontrolní skupinou subjektů, kteří nebyli exponováni nebo dostali vlastně placebo lék. Takže toto jsem chtěl rozdělit, že vlastně Karipidisova studie je orientovaná vyloženě na ty pozorovací, nebo upřed, můžu říct, že zcela upřednostňuje vlastně pozorovací studie a IARC v roce 2021 využíval kombinace vlastně studií i biologických, i pozorovacích studií. A e, Pozorovacie sú podľa teba tie case control. Ano, to, co vlastně e, vyplňují, já jsem to ještě neuvedl, většinou si to děje tak, že e, lidé dostanou nějaký dotazník a vyplní tam nějaké otázky, jak užívají přístroje, kde žijí, co dělají, a e, tento dotazník je vlastně někde uložen a za určitou dobu mohou vlastně ty lidé být e, podrobeni kontrole a je zjištěno vlastně jejich zdravotní stav a tento stav je nějakým způsobem porovnán s tou předchozí e, vlastně situací. Takže je to vyloženě studie, kdy nedochází vlastně obvykle k nějakém sběru biologických údajů nebo, nebo nějakých vlastně Možná může docházet biologických údajů, ale je to, je to primárně vlastně pozorovací studie. Dobre. spomínal si ešte, že <clears throat> začal si nejaký konflikt záujmov alebo niečo v tom zmysle a spomínali sme zatiaľ iba jedného autora, Karipidisa. koľko vlastne má táto štúdia autorov a z <clears throat> sú to kvalitní odborníci, tak ako nám tvrdia média, alebo čo nám o nich vieš povedať? Sú nezávislí od telekomunikačného priemyslu? Sú to naozaj nezávislí vedci? Je tam, je tam určitě problém ten, že někteří ti věci už eh, vlastně maj, jsou zařazení mm, do, toho, do té skupiny eh, lidí a tam se i vlastně eh, i více než deset let naspět tam vznikly spory, kdy skupiny vědců vlastně spolu spolupracovaly na nějakém projektu a pak se vlastně mezi sebou ti vědci přeli, protože jedna skupina vědců byla například z toho Eichnirpu a oni vlastně hovořili o tom, že, že to bezdrátové záření neškodí a druzí výzkumníci, kteří měli třeba ten vlastně biologický výzkum, tak se vlastně, eh, tak vlastně argumentovali vlastním výzkumem, takže docházelo tam k tomu, že skutečně ti vědci, kteří eh, eh, byli nastaveni na, tu, na, na, to, eh, na ten tepelný ohřev, tak vlastně byli soustředěni na to, na to dogma tepelného ohřevu a mnohdy tito vědci se zajímali o problematiku, zajímali se pouze o ten, o ten výzkum tepelného ohřevu a ostatní ty vědecké studie popírali. Takže eh, a zároveň bych rád uvedl, eh, že někteří ti vědci měli skutečně eh, střed zájmů, protože někteří vědci pracovali skutečně i nebo brali dotace od telekomunikačního průmyslu a někteří lidé vlastně byli z těch vědců byli vyloženě třeba inženýři, dokonce třeba i Emily Deventier z Kanady, která E, byla vlastně víceméně vedoucí osoba i ve VAO e, na elektromagnetická pole a, a byla i důležitá osoba v ICNIRPu, tak ona byla vlastně inženýrka, expert na vývoj antén a tady tato osoba vlastně potom rozhodovala o zdravotní problematice elektromagnetických polí, ale těch, těch expertů je tam řada, No tak eh, poďme si ich, poďme si ich poďme si ich, za radom. Tak napríklad teda prvý, Ken Karipidis, eh, čo nám o ňom vieš povedať? No já eh, mohu říci krátce, že on vlastně spolupracuje s řadou lidí, kteří jsou z australské Arpansa a Arpansa a australská agentura pro ochranu před zářením a jadernou bezpečnost vlastně je spolupracovník ICNIRPu. A Eichnirb se netají tím, že nevěří v to, že bezdrátové záření je škodlivé a e, vlastně upřednostňuje jenom tepelný ohřev. A navíc vlastně ten tepelný ohřev, který oni upřednostňují, e, byl postavený na e, vlastně víceméně takových dvou vědeckých studiích, které byly v roce 2000 teda promiňte, 1980 a 1984 a e, tyto dvě studie vytvořil prakticky jeden výzkumník s jedním kolegou a e, tento výzkumník e, vlastně zkoumal účinky tepelného záření na osmi potkanech a pěti opicích, které vlastně byly exponovány vysokou dávkou bezdrátového záření a po té expozici Eh, vysoké dávky bezdrátového záření, když ty zvířata přestali přijímat eh, jakoby potravu, tak oni posoudili na základě těchto behaviorálních studií, že bezdrátové záření škodí eh, na zdraví zvířatům až tehdy, kdy jsou apatické a přestanou si vyžadovat potravu. Což vlastně je taková studie, která si myslím, že je hodně problematická stanovit na tomto tyto bezpečnostní normy a tento starý předpoklad je prostě starý 40 let a 40 let uběhlo a máme velké množství vědeckého výzkumu a tito lidé se zarytě vlastně drží zastaralý vlastně dogmat, které už v dnešní době eh, si myslím postrádají smysl a zároveň je tam výhoda ta, že eh, vlastně oni získávají řada z těchto expertů, ne všichni, ale někteří lidé jsou skutečně financováni telekomunikačním průmyslem, alespoň z části, anebo telekomunikační průmysl přispívá na jejich vědecké studie. Takže tam je otázka, jestli, eh, jestli je dobré, že třeba polovinu vědecké studie zaplatí telekomunikační průmysl a polovinu zaplatí třeba nějaká, eh, nějaký úřad pro ochranu zdraví, jestli tam nemůže docházet skutečně ke střetu zájmu. To bych nechal, ať si položí otázku vlastně posluchači, jestli je dobré, aby se telekomunikační průmysl podíval na vědeckých studiích, které řídí naše zdraví a jestli může telekomunikační průmysl skutečně férově eh, postupovat eh, k tomu, že, že, že bude eh, přispívat na to, aby ti lidé byli chráněni tím, že ty vědecké studie zafinancuje a budou ty studie důvěryhodné. Jaký na to máš, Petro, názor ty, jak z hlediska toho, když bych tady toto komentoval? Jak to vnímáš? Dobre, ja by som ešte chcela podotknúť, že Ben Karipidis je podpredseda ICNIRPu, čiže naozaj to prepojenie s touto organizáciou je tam veľké. A taktiež ďalší autor, spoluautor, Dan Báken, je vedecký tajomník ICNIRPu pre roky 2024 až 2028. Hmm. Takže jakoby je tam proste hodne to aj knirpom, tak to naznačuješ. Áno. E, ďalším e, spoluautorkou je Mária Bletner a tá bola v komisii aj toho IARC, čiže tej komisie, ktorá klasifikovala IARC do skupiny 2B. Áno, to vím, že tá pani Bletnerová byla velice striktne proti proti tomu, aby se ta klasifikace proběhla a díky tomu tam vznikly i nějaké spory, že tam vlastně tito lidé do toho zasahovali. Ne, ne, nechtěli se smířit s tím, že bude eh, ta klasifikace nastavená takže je tam nějaké riziko. Chvíločku vydržte. já teraz eh, eh, vstúpim do tohto a položím vám niekoľko takých zásadných otázok, pretože E, zatiaľ je to také e, dosť e, komplikované pre bežného poslucháča a možno v tých menách sa aj strácajú. Dobre by bolo uviezť, akým spôsobom vlastne prebieha taký vedecký výskum a ako môže dochádzať k tomu stretu alebo konfliktu záujmov kto chodil na vysokú školu a podľa možnosti e, tretieho stupňa, e, kde v podstate e, tí doktorandi tak sa venujú tomu, ako vlastne viesť ten vedecký výskum. Tu je dôležité pochopiť niekoľko takých zásadných pojmov a veci. Ak chceme dosiahnuť vysokú vierohodnosť, tak v tom prípade ten výskum musí mať e, vysokú validitu. Pod validitou rozumieme e, to, že aká je presnosť zamerania na ten konkrétny cieľ, ktorý chceme skúmať. Ak a túto vysvetlím úplne e, takým možno laickým alebo analogickým eh, spôsobom. Teraz si predstavte, že eh, máte eh, nejakú pušku alebo skrátka zbraň a terč. Ak máte tú validitu nízku, to znamená, že napríklad ten puškohľad alebo tie mieridlá sú nastavené e, nie na stred cieľa, ale niekde úplne e, mimo. E, to je tak, ako keď sa zbran zastreluje, keď ju vyberiete z nejakej krabice a chcete si na, na ňu nasadiť ten puškohľad, tak to nejakú chvíľu trvá, kým sa to podarí. Čiže validita hovorí o tom, že aký, ako presne je nastavený ten výskum. Čiže e, či ideme do toho čierneho, respektíve e, toho úplného stredu. A potom máme ďalší termín, ktorým je reliabilita a to znamená opakovanie e, tých viacerých pokusov. Čím väčšia vzorka, tým je väčšia reliabilita. A teraz to dôležité, čo som chcel týmto povedať. Ak niekto má postranné úmysly, tak tú validitu vychýli tak, aby sledoval len postranné záujmy, ale nešiel e, do stredu. Potom už môže byť tá reliabilita, ten počet opakovaných pokusov, akýkoľvek veľký, e, vždy to bude e, mimo toho stredu. Keď to preberieme alebo zoberieme z toho hľadiska analogického, E, s tou puškou a snahou streliť do toho stredu. A e, teraz e, dobre by bolo, keby ste vysvetli, aké vlastne tie záujmy môžu mať tí, z VHO, lebo vieme o jednej veľmi dôležitej veci. Ministrom zdravotníctva v Trumpovej vláde e, sa stal odporca napríklad od očkovania a ďalších týchto COVID a iných e, pandémií, či ako to nazývajú, nie pandémii, lebo to ani pandémiou nebolo, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že Robert Kennedy tak e, sa rozhodol spolu s Trumpovou vládou, že Spojené štáty, 330 miliónový štát vystúpi z VHO, lebo tejto organizácii nedôverujú a z VHU je prepojený napríklad Bill Gates, e, s ktorým sú sústavne v konflikte. Takže e, môžete e, nadviazať na to, čo som povedal, ale potreboval som vysvetliť, že ako taký vedecký výskum prebieha, aby naši poslucháči mali nejaký taký ucelenejší prehľad, že ak tú validitu E, chcú e, dosiahnuť nízku, tak e, sa zamerajú na tie postranné výskumné ciele a tým pádom už ten počet, tie, tá reliabilita tých opakovaní pri tom výskume alebo tá veľkosť tej vzorky môže byť akákoľvek veľká. Vždy je to mimo toho, hlavného zámeru, napríklad zistenia, že, či je to karcinogéne. Peťka, nech sa páči, pokračuj. Metaštúdia znamená, že je to analýza viacerých štúdií a jediné, na čom závisí, je, že aké štúdie vy akceptujete do toho výberu. Takže z... metaanalýza veľa zlých štúdií vám nemôže dať dobrý výsledok. Neviem, Kamil možno niečo povie. Ja bych rád na to navázal. Ja ja tady zmíním pár vecí s príkladem, pretože... Vlastně pan Karipidis využíval vědecké studie, které, byly, které trpěly eh, nedostatky. Já tady zmíním třeba, jak je možné udělat to, že se ta studie vlastně eh, upraví tak, možná neschválně, ale že se upraví tak, aby se vznikl žádoucí výsledek. Takže představme si, že eh, pan Karipidis se odkazoval na jednu vědeckou studiu, kterou rozporovala řada vědců, že měla špatný vlastně chybný design. Takže e, já bych rád zmínil to, že v dánské studii tam byly, e, ta, ta studie vznikala e, před, před řadou let. Oni měli vlastně v Dánsku, tam zjišťovali vlastně nádorová onemocnění u zhruba 420 tisíc účastníků. Oni využívali vlastně data od dánských dvou telefonních společností. Oni zjistili, že ve velké celostátní studii o používání mobilních telefonů nebylo zjištěno výrazné riziko nádoru mozku a tvrdili, že je málo důkazů o té souvislosti. A jak tuto tu, tento, eh, tuto studii eh, vlastně rozporoval a jedním z rozporovatelů byl vlastně eh, tehdejší vedoucí to, té klasifikace IARC, kdy klasifikovali to, rakovinové, to, to riziko rakoviny jako možný karcinogen. A zmíním jenom to, že tam existovala vlastně v té vědecké studii, že na začátku si vybrali vlastně eh, eh, lidi z Dánska. Vybrali si zhruba půl milionu lidí z Dánska mezi, ve věku mezi 30 a 70 let. Ty rozdělili na eh, předplatitele a kteří měli vlastně mobilní telefon, si platili sami, byli to domácí uživatelé a pak měli tam vlastně lidi, kteří měli firemní mobilní telefony před rokem 1995. A ten pán vlastně Báken, Robert Báken, který byl vedoucí toho hodnocení v Ajarku, řekl o tom, že vlastně eh, ta, eh, ta studie vlastně eh, oni odebrali pryč 200 uživatelů SIM karet, protože vlastně ta SIM karta byla registrovaná na firmu a oni řekli, že když je registrována na firmu, tak nemohou svázat vlastně ty uživatele s, s Národním registrem nádorových onemocnění, takže smazali vlastně jednu třetinu dánských uživatelů mobilních telefonů. Takže ztratila se tam velká skupina lidí. A tito lidé zřejmě telefonovali nejvíce, protože to byli firemní, eh, firemní vlastně uživatele telefonů, využívali je pro práci. Oni vlastně, ale co se stalo? Oni vlastně tady ty firemní uživatele E, autoři veřejně prozradili, že ty firemní uživatele mobilů, které měli sledovat a kteří měli největší množství e, užívání těch telefonů, tak e, oni skončili v té kontrolní skupině. Takže byla jedna skupina uživatelů, kteří netelefonovali často a byli braní jako kontrolní skupina bez užívání telefonu. A druhá skupina, která užívala telefony, byla ta cílová a oni vlastně vyloženě přesunuli ty firemní uživatele mobilů z té cílové skupiny sledované do té kontrolní skupiny a to je, tak se prostě podařilo to, že, že vlastně zkreslili vlastně tu studii. A zároveň se pak ještě stalo to, že eh, eh, lidi, kteří eh, začali mobilní telefony používat po roku 2000, teda 1995, tak ty byli Eh, klasifikováni, protože už nepatřili do toho, eh, do toho eh, vlastně do toho průzkumu, tak je, tak je započetlí jako vlastně neuživatele. Takže oni zas opět navýšili zbytečně vlastně kontrolní skupinu a ti lidé, kteří by byli velcí uživatelé a onemocněli onemocněním, tak by vlastně, tak by vlastně zkreslili a vyrovnali podíl onemocněných eh, lidí onemocnění v kontrolní skupině a lidí, kteří onemocněli vlastně v té sledované skupině. Petra by mě možná mohla, mohla to říct jednodušeji. Já nejsem moc eh, dobrý na to eh, zjednodušené vysvětlování. Takže vlastně zkres, bavil jsem, řekl jsem, jak, se může, jak může vzniknout zkreslení. Že špatně vlastně klasifikují. Jestli mě to Petra ještě doplní, nebo jestli to necháme už tak. Ja ešte tu na chvíľočku vstúpim. Myslím, že ste to celkom dobre vysvetlili, aj e, keď e, je táto relácia pomerne e, náročná. Čiže ak sa zamerajú na postrany nejaký zámer a ich zámerom je dosiahnuť úplne iný výsledok, tak v podstate tú validitu a vychyľujú e, takým e, spôsobom, že e, sa snažia sledovať nepodstatné tie ciele toho výskumu. A tým, ako som sa v tom predchádzajúcom vstupe zmienil, tá reliabilita, čiže ten počet tých sledovaných respondentov alebo tých ľudí, eh, na ktorých eh, sa robí eh, ten výskum, tak ten už môže byť akýkoľvek veľký. Tak ako ste sa v prípade tej dánskej skupiny tej štúdie zmienili, ak sa vylúčia napríklad tí, ktorí majú firemné mobilné telefóny, tak je logická vec, že tí ľudia v zamestnaní telefonujú mnohonásobne častejšie ako bežní a SIM kariet súkromných. Čiže z tohoto dôvodu tá validita toho výskumu bola veľmi nízka z toho dôvodu, že nesledoval sa ten hlavný cieľ a nebolo to vôbec verifikované objektívnym spôsobom. To znamená, že už e, zadanie tohto výskumu takýmto E, spôsobom, že vylúčili e, tých užívateľov tých firemných mobilných telefónov, tak e, tým pádom sa dosiahol úplne iný výsledok, a ktorým sa v podstate tá onkologická škodlivosť tohoto žiarenia nepreukázala do takej miery alebo bola veľmi nízka. Čiže z tohoto dôvodu to vyzerá tak, že ten cieľ bol síce dobrý, ale použité vedecké metódy výskumu boli použité zle. Nech sa páči, pokračujte. A no, podobným no. ešte problémem trpěla i e, britská studie Million Women e, Study, e, kterou vlastně, kterou vlastne vedl stejný autor Joachim Schutz, který vlastně vedl i prakticky nebo řada, podílel se na vedení té dánské studie, takže já, já si myslím, že je to i o lidech, že někteří lidé mají skutečně e, vlastně e, e, určité typy metod, které, které třeba pro ně mohou být jakoby optimální, ale mohou skutečně poškodit vlastně tu, tu, tu validitu a tu spolehlivost toho, že, že, že, ten, že ta studie dopadne dobře. Takže já se obávám, že vlastně ty, nebo takto, svůj názor řeknu, že když máte eh, vlastně, a je to i názor asi zřejmě odborníků, když máme vlastně ty pozorovací studie, tak je potřeba ji skutečně doplnit i eh, těmi experimentálními studiemi, ať už na zvířatech, máme i lidské studie vědecké na lidských buňkách, takže toto som chcel k tomu jenom říct. No dobre, ja len doplním, že spomínal si, že ak tí ľudia už majú svoje osvedčené metódy, tak uh, presne to som sa snažila poukázať um, pri tých jednotlivých autoroch štúdie, že oni sú tam ako keby si pribral si ako spoluautorov v úvodzovkách svojich ľudí pretože e, ďalším spoluautorom bol Martin Rosley, ktorý bol 8 rokov členom IKTIRPu A ďalší Chris Brzozek napríklad bol Karipsidisov kolega v austrálskej agentúre na ochranu pred žiarením a jadrovú bezpečnosť. Taktiež e, ešte tu mám e, ďalšieho. Mark Elwood je tiež nejakým e, spoluautorom podobnej štúdie austrálskej spolu s Karipidisom. Čiže je to ako keby taká vlastná ich skupina a ne, uh, nezahrnuli tých iných vedcov s iným názorom, čiže takú bublinu si vytvorili. No, je to uzavřená společnost, <laughs> která se odkazuje sama na sebe. A to aj, Petro vlastně, když o tom tak mluvíš, to i vidíme vlastně na těch studiích, že vlastně ti lidé si fakt sobě zvou tyto studie, teda tyto odborníky a je tam fakt vidět, že když uvidíte tři autory, kteří eh, jsou, je znáte, tak víte, že ten výsledek bude jednoznačný. Nevím, jestli je to takto i u nezávislých vědců, kteří se taky združují do určitých skupin, ale obvykle třeba i když zkoumá slovenský tým z Akademie věd, tak to zkoumá jedna sekce vlastně eh, eh, lidí, kteří jsou propojeni třeba ve stejném oddělení. A to se mi líbí, že třeba u vás na Slovensku, že zkoumají lidé prostě z jednoho oddělení, zkoumají konkrétní problém a nezvou si někde ze zahraničí nebo možná jo, ale většinou vlastně u vás na Slovensku, eh, ať už pan eh, profesor Jakuš nebo pan eh, docent inžen, doktor Beliajev, Oni zkoumali se svým týmem a nevolali si někoho ze zahraničí, kteří byl prostě třeba i z jejich, jim nakloněný z hlediska názoru. Takže já si myslím, že by skutečně mělo vycházet to, že to zkoumají konkrétní ústavy a nedělat jakoby frakce odborníků na, z různých světových stran, na základě toho, že chtějí poukázat na nějaký problém, který je předem možná na designu. Veľmi sa mi páči pesnička zo seriálu Firefly, po slovensky Svetojanská muška. Je to vesmírna koubojka a úvodná pieseň seriálu je Ballad of Serenity, po slovensky Balada o pokoji. Spieva sa v nej o tom, že ľuďom môžete zobrať všetko, ale nemôžete im zobrať nebo nad hlavou. A keďže vlny sa šíria v priestore, človekom vyrobené umelé vlny spôsobujú elektrosmog a berú nám zdravé prostredie okolo nás. my love, my land, where I I don't care, I'm still free. hey, take the sky from me. Take me out to the black, tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. be since I found serenity. But you can't take the sky from me. by som iš preskočila na ďalšiu tému. Spomínali sme totiž, že neionizujúce žiarenie, potom teda opak je zrejme ionizujúce žiarenie a vo všetkých médiách alebo všetky, všetci ľudia, všetci mladí ľudia už vedia, že ionizujúce žiarenie je to, ktoré spôsobuje mutácie a môže spôsobiť rakovinu. A prečo my tu celý čas rozprávame o tom, že akési neionizujúce žiarenie, že vlastne môže spôsobiť rakovinu, alebo kritizujeme niekoho, kto tvrdí, že to nemôže spôsobiť, tak e, možno by som začala tým, že toto radiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie nespôsobuje rakovinu priamo, pretože naozaj nemá dostatočnú energetickú hodnotu, energiu, aby nejakým spôsobom e, zmutovalo DNA ale spôsobuje rakovinu nepriamo, pretože má rôzne biologické účinky a vplýva na živé organizmy, živé bunky a napríklad e, objavujú sa rôzne mechanizmy tohto pôsobenia. Napríklad e, bráni opravným mechanizmom, teda spomaluje opravovanie poškodenej DNK. E, vieme, alebo už sa vie, že každú minútu sa nám vytvorí rôzne, rôzne mutácie v tele, veľa mutácií sa nám vytvára a naše telo ich vie opravovať. Čiže my máme tie opravné mechanizmy a vďaka ním ešte sme nedostali rakovinu, alebo nedostaneme rakovinu každú minútu. Ale tieto opravné mechanizmy sú poškodzované, čiže keď sme vystavení elektromagnetickému žiareniu, tak e, horšie si vieme opraviť tie mutácie, ktoré nám vznikajú prirodzene. Ďalším, e, ďalšou možnosťou je, že spôsobuje oxidačný stres buniek alebo taktiež znižuje imunitu kvôli narúšaniu črevnej mikroflóry. E, povedala som, že vplýva na živé organizmy a v čreve máme množstvo živých organizmov a narúša to teda, na niektoré to vplýva viac, na niektoré menej a tým pádom to naruší tú jemnú rovnováhu, ktorú tam máme. E, taktiež sa zistilo, že vplýva alebo narušuje delenie buniek. Takže je množstvo nepriamých mechanizmov, vďaka ktorým sa časom, rokmi môže tá rakovina postupne vytvoriť. A sú rôzne štúdie, napríklad NTP alebo ramaciny, o ktorých asi Kamil ty povieš viac, pretože to boli veľké štúdie a e, mali veľmi zaujímavé výsledky. Jo, takže vlastně, jak už jsem uvedl, e, my i e, paní, která vytvářela vlastně, která zodpovídala za tu vědeckou studii Itálie, která byla skutečně velmi drahá, Eh, tam, byly, tam bylo tuším 30 milionů dolarů stála a ty studie trvaly 10 let. Bylo tam přes určitě tři tisícovky pokusných subjektů. Tak zrovna tady tato paní vlastně přednášela na tom webináři, ta doktorka Fiorella Belpoji. Takže my vlastně eh, máme skutečně spolupráci s, s, s paní, která eh, víceméně vytvořila dost dost zásadně, nebo její tým kolegů, ona nebyla v tom sama, vytvořila dost zásadní vědeckou studii, a, ale ještě předtím vlastně vznikla eh, ještě možná známější vědecká studie v Americe, eh, která prokázala taky rakovinotvornost radiofrekvenčního záření u hlodavců, u zvířat. A já teda zmíním tyto dvě studie. Eh, ta, ta americká studie byla publikována v roce 2018 Ehm, vlastně e, ona byla vytvořena v rámci Národního toxikologického programu e, a tady oni hovoří o tom vlastně řada výzkumníků, e, kromě ICNIRPu samozřejmě, hovoří o tom, že tyto dvě studie jsou prakticky nejkomplexnějším a nejpečlivějším výzkumem, který byl dosud proveden z hlediska účinku bezdrátového záření na, na, na, na zvířata. E, ta americká studie, oni byly hodně podobné ty studie, i když někde byl rozdíl. Americká studie vlastně simulovala expozici přímo z mobilních telefonů, e, tedy záření z blízkosti. A tato desetiletá studie stála 25 milionů dolarů a výsledky potvrdily, že dlouhodobá expozice radiofrekvenčním zářením byla spojena s dvěma typy rakoviny u potkaných samců. Byly tam nádory srdce, a e, vlastně e, maligní, tudíž akoby už e, to, to horší, ta horší varianta a maligní nádor mozku. A NTP tvrdí, že stanovila nejvyšší míru úrovně důkazu. Statisticky velmi významný nárůst nádoru srdce. Clear evidence, což je fakt skutečně opakuju, nejvyšší stupeň důkazu potvrzený. Tato NTP studie byla vlastně byla špičková, podílelo se na ní ministerstvo zdravotnictví, pokud vím správně, Ameriky a zároveň kromě toho eh, nádoru srdce a nádoru mozku tam byly i jiné typy poškození, a, eh, ale, za, ale hovoří se i o poškození DNA u hlodavců. Eh, byly tam uvedené i kardiomyopatie, pravé komory u potkaních samců a samic, to je vlastně onemocnění srdce, které je spojené i s opotřebováním nebo stářím, kdy se vlastně to srdce poškodí a pak už nefunguje tak správně, jak by mělo. A zároveň tam prokázal i nějaké účinky na potomstvo eh, v období krátce před porodem a po něm u pokusných zvířat, myší. Uvádím ještě, že tam byly tisícovky myší, zhruba asi tři tisíce. No a vlastně, když se vrátím k té Fiorele Belpoggi, E, z, toho, e, z té Itálie, tak vlastně tady tato paní e, doktorka z Ramaziny institutu taky v roce 2018 potvrdila tento zvýšený nárůst stejných nádorů jako NTP, přestože Ramaziny institut použil nižší expozice. Ramaziny institut nepoužíval jakoby mobilní telefony, ale vytvář, vytvořil tam prostředí jakoby základnových stanic. Takže tyto zvířata v takových eh, dřevěných komůrkách ozařovaly vlastně jakoby základnovými stanicemi a eh, vlastně ta, eh, ta studie byla vlastně udělaná taky velmi robustně a, oni, a ta studie trvala, první i druhá studie trvaly 10 let ty peníze vlastně tam byly obrovské za, tu, za, za ten výzkum. A já ještě vlastně, abych uvedl, ještě uvedl jednu zajímavost. Paní doktorka Belpodiová hovořila vlastně eh, na jednom rozhovoru, kdy zmiňovala, že, že ona, když zkoumal Ramazini institut a NTP, společně zkoumali souvislost s, s karcinogenezitou benzenu, tak v 80. letech nalezli taky společné výsledky, stejné e, nádorových e, karcinomy, e, vzácné nádory vlastně žláz, zimbalové žlázy u zvířat a tyto vlastně stejné výsledky byly zase spochybňovány, kritizovány, ale o 30 let později už tyto výsledky karcinogenezity benzenu jsou uvedeny v monografii Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny, že benzen je známý karcinogen. Takže e, Fiorella Velpoti řekla, že je nepravděpodobné, že by se našly stejně vzácné nádory jenom tak. Takže on vlastně, zopakuju to, Ramazin Institute a americká, e, vlastně americký výzkumný program NTP našli nádorové onemocnění pro radiofrekvenční záření v roce 2018. E, výzkumy trvaly 10 let ale zároveň před, před řadou let, v 80. letech, nalezli i rakovinotvornost benzenu. Ten je uznaný jako, jako 100% karcinogen a už se o tom nediskutuje. Takže je to zajímavé, že tam vlastně byla tato souvislost. Nicméně, jak se bavíme o tom, NTP i ramaziny byly kritizovány vlastně Eichnirpem a řada, řada těch odborníků, zejména expertů na fyziku a elektrotechniku nebo lidé, kteří byli orientovaní na přírodní vědy, toto spochybňují. E, takže vlastně ta zásada předběžné opatrnosti říká, že pokud nějaké riziko i na zvířatech vyvolává nějakou hrozbu poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, tak bychom tam měli mít preventivní opatření. A vědci nikdy nevarovali zbytečně. Většinou se ty varování vědců vyplnilo, protože zmíním to tu, bylo tu, bylo tu riziko rakoviny plic asbestu. Asbest byl díky liknavosti vlád zakázán e, před 100 lety teda až po 100 letech, tak to jsem to chtěl říct. Asbest našli vlastně před 100 lety, že je tam riziko plicního nemocnění, až po 100 letech to zakázali. Rengen je taky známý svojí škodlivosti, určitě prostě od roku 1900, okolo 1904 nebo tak ne. Takže toto víme. Známe i rizika plicního nemocnění z tabáku, ale prostě víme sami, jak ten tabák byl řešený, že zisk firem se upřednostňoval před zdravím obyvatelstva a vlády reagovaly úplně opožděně na, na ty zdravotní škody ze škodlivým. Takže jako bavíme se o tom teďka třeba v USA nebo v Austrálii rezonuje znepokojivé sdělení, že vlastně uh, užívání počítačové tomografie může taky způsobit 5% e, rakoviny. Přispívá 5% rakoviny k, k všem případům. vlastně studie vyšla teďka nedávno v roce 2025 a bylo to v Dubnu Takže bavíme se o tom, že ty rizika eh, tam máme, ale mnohdy se to přehlíží, anebo se to zjistí až později, až, až vlastně ty problémy se stanou. Takže jakoby... No, dobré, já doplním, že spomínal si, že benzen a azbet už je klasifikovaný v tej kategórii, ktorú má IARC ako v kategórii 1, že je to určitý karcinogén. A napríklad teda to radiofrekvenčné žiarenie je v kategórii 2B, čo je možný karcinogén. A mnohí ľudia nad tým tak mávnu rukou, a však to je len možno a zľahčujú to. Ja by som doplnila, že do tej istej skupiny 2B patrí aj aspartam, chloroform, naftalen a vírus HPV. Napríklad vírus HPV je ten rakovin, no teda hovorí sa, že spôsobuje rakovinu krčka maternice a sme ochotní kvôli tomu očkovať deti, respektíve to sa propaguje, že zaočkujte už aj deti m, mm, proti vírusu HPV a pritom je v úvodzovkách len v kategórii 2B. Čiže ak my sme ochotní kvôli riziku, ktoré vyplýva z toho, z tej možnosti, že je to možný karcinogén, ak sme v jednom prípade ochotní očkovať deti, a riešiť to a proste bojíme sa toho vírusu HPV. A v druhom prípade mávneme rukou, a však čo nejaké Wi-Fi, nejaké 5G, e, 4G a podobne, však to nevadí, tak je to taká nekonzistentnosť. Ja si naprosto souhlasím, že je potreba pristupovať k tomu jakoby stejně, ke všem škodlivinám. A, no. A ako si ešte spomínal, že až po veľa rokoch sa k tomu pristúpilo, k tomu zákazu alebo k tomu uznaniu, tak možno taká nádej, že reklasifikácia toho žiarenia, čiže skupina IARC má plánovanú zasadnutie a reklasifikáciu na konci roka 2027. Neviem, či sa to nejako zmení táto informácia, či mám aktuálnu informáciu, tak budem, budeme sa nádiať, respektíve nádejame sa, že je predpoklad, že sa táto sprísni tá skupina, že to postupí do vyššej alebo teda tej prísnejšej kategórie. Môžem na to reagovat? No. Ja som slyšel, že to bude asi zrejme v roce 2019 a lidi se vlastne z vědeckého... 19? Asi, 2029, e, domlouvám se, to jsem se přeřekl protože teďka se překlasifikovávají, dali, dal, dal, dali tomu větší privilegia jiným věcem. Já si toto nepamatuju, ale vím, že se teďka řeší jiná věc a oni teďka čtyři roky od roku 2025, tuším do roku 2029, budou řešit jiný, jiné riziko karcinogenů, ale trochu se obávám, aby vlastně tady tato studie eh, od pana Karipidise a my vidíme, že eh, těch studií, které byly vydané podobným týmem autorů a útočí na tu, na tu, na, na to, eh, na tu klasifikaci IARC, aby nedošlo ještě k tomu, že se bude vlastně tady tato klasifikace podkopávat. Protože eh, řada lidí, kteří vlastně jsou v IARC, mohou být ovlivněni vlastně úsudkem iClearpu. Takže já bych byl opatrný. Já doufám, že se to třeba že třeba eh, kdyby, kdyby alespoň vlastně ti lidé vzali v potaz všechny ty biologické studie i ty pozorovací studie, tak, tak bych věřil, že by ta klasifikace se měla zvýšit. Když snad to nevadí, ale já zkusím vzít i do úst slova pana doktora Beliajeva. Pan doktor Beliajev řekl v roce 2020, že, že vlastně eh, eh, většina nezávislých vědců chce a a myslí si, že by bylo správné, aby ta klasifikace byla na 1A nebo 1. Teda 2, a eh, nebo, nebo klas třída 1, teda jistý karcinogen. Jenomže eh, vlastně ta klasifikace stále neprobíhá, upřednostili jiné věci a uvidíme, jak to k tomu dojde. Takže já doufám teda, že zachovají eh, výzkumníci, kteří budou přizváni k té klasifikaci, že zachovají podobný postup a takovou jakoby, eh, jak to nazvat, eh, podobný, podobný cíl nebo podobný cíl, podobný eh, postup, jak, jak zachovali vlastně v roce 2011, kdy tam byli přizváni i lidi, kteří nepodporovali vlastně to riziko, ale nějakým způsobem akceptovali alespoň část toho výzkumu a přizvali i ty biologické studie. Takže doufám, že nedojde k tomu, aby a doufám teda, že Ajax zůstane, že, že Ajax zůstane organizací, která bude vyhodnocovat, že to nepřevezme někdo jiný a že, že tam zapojí biologický výzkum i eh, epidemiologické studie a eh, zároveň toho biologického výzkumu je mnohem víc, už jsou i studie na lidech eh, dostatečně průkazné a myslím si, že i tyto studie na lidech by měly ukázat, že se ta situace vlastně nezměnila, že je potřeba to zdraví chránit. Pokud by to bylo na nezávislých vědcích, kteří vlastně mají ten výzkum biologický, tak věřím tomu, že by ta klasifikace se určitě zvedla, co jsem slyšel vlastně přímo z úst některých odborníků. Uvidíme, jak to dopadne. Dobre, teraz sa vás obidvoch spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Podľa toho, ako ste hovorili v predchádzajúcej viac ako hodine, tak tie výskumy E, sa organizujú alebo tie e, výskumné e, ciele sú častokrát vychýlené, čiže tá validita je nízka. Potom, tak ako som sa zmienil, už nezáleží na počte tých opakovaní alebo na veľkosti tej skúmanej vzorky, či je to už zvierat alebo ľudí, ktorá sa skúma pri tom výskume. Lenže, keďže e, vidíme, že e, podľa toho, ako povedal pán Kamil, tak e, slovenská sávka to robí celkom dobre, nepozýva si všelijakých, nechcem to nazvať hoštaplerov zo zahraničia, ale robí to na solidnej vedeckej úrovni. Lenže máme zásadný problém oni môžu niečo aj vyskúmať, dôjsť k tomu, že to elektromagnetické žiarenie z tých mobilných telefónov, to je už úplne jedno, že akého charakteru, či z tých bds alebo z Wi-Fi, alebo z Bluetooth, alebo z niečoho iného, tak má veľmi negatívny vplyv, povedzme, na deti a mládež. E, vieme, že e, sa obmedzuje používanie mobilných telefónov v školách, Lenže zoberme si, ryba smrdí od hlavy. Keď e, ste o tomto hovorili, tak e, som si spomenul, že v tejto vláde predchádzajúca ministerka zdravotníctva bola totálna diletantka v oblasti zdravotníctva, lebo ona mala vyštudované právo. A tento e, druhý diletant Kamil Šaško tak e, som si to medzi tým našiel a on má vyštudované bankovníctvo, má titul MSC, čo znamená Master of Science a je zameraný e, na financie a investičné bankovníctvo e, študoval v jednej takej londýnskej <laughs> škole, e, ktorá v podstate sa zameriava na investovanie v oblasti bankovníctva a <laughs> bakalárske štúdium má v odbore veda a riadenie podniku Kriste Pane, takže predtým právnička ministerstvo zdravotníctva riadila E, ktorá síce zastupovala niektoré e, tie e, zdravotnícke zariadenia, lenže v záujme toho svojho klienta. A tuto nám finančný maklér riadi ministerstvo zdravotníctva a ešte navyše v konflikte záujmov, lebo pochádza z lekárskej rodiny tak eh, potom kto tu vlastne zjedná poriadok v tomto štáte? Eh, darmo na Sávke eh, vyskúmajú čokoľvek, keď diletanti, jeden bankový maklér a finančník a predtým právnička, tak riadia ministerstvo zdravotníctva. To už ani nechcem hovoriť, že aký diletant riadi ministerstvo školstva. Peťka, pokračuj. Áno, Tiež zdieľam tvoje rozhorčenie a chcela by som povedať, ako máme my skúsenosť z našho občianského združenia. Boli sme na ministerstve zdravotníctva na prejednaní našej petície, pretože dosiahla 10 tisíc podpisov, boli povinní s nami prejednať. A išlo o petíciu stop budovaniu 5G sietí na Slovensku ktorú môžu ľudia ešte stále podpisovať, pretože teraz máme za cieľ dosiahnuť 100 tisíc podpisov, aby to bolo prejednané v parlamente. A taktiež máme druhú petíciu e, Zostaň pripojený, ale chránený, e, kde tiež zbierame podpisy, aby, sme, aby nás znovu boli povinní prijať. A sú tam ďalšie body, roz, e, doplnili sme iné body do tej novej petície. Ale teda boli sme na ministerstve zdravotníctva e, rokovať o tom, že čo ľudia podpisovali v petícii a teda aké máme požiadavky alebo návrhy. A tam nám, respektíve tam sme my argumentovali, že e, treba brať ohľad na ľudské zdravie a že ak niečo telekomunikačný priemysel presadzuje, alebo teraz je veľké nasadzovanie <clears throat> bol taký boom, že nasadzovanie 5G technológií, tak uh, sme argumentovali, že ale veď najprv sa to musí preskúmať. Ten predbežný princíp opatrnosti je potrebné dodržiavať, ktorý platí v Európskej únii a obchádza sa v týchto prípadoch. V prípade 5G sieti a nasadzovania bezdrotových telekomunikačných technológií vo všeobecnosti sa ignoruje princíp predbežnej opatrnosti tak e, argumentovali sme týmto, že najprv je potrebné to preskúmať zo zdravotného hľadiska. A odpoveď z ministerstva zdravotníctva, už neviem, ktorý konkrétne pán to povedal, ale pamätnú vetu povedal. Ale ako my môžeme ísť proti potrebám priemyslu? Alebo respektíve, že my predsa nemôžeme ísť proti potrebám priemyslu. A toto bolo povedané na pôde ministerstva zdravotníctva. Peťka, vieš, čo mi to pripomína? Asi e, to kiskové, keď e, e, hovoril v prípade tej čínskej návštevy, že obchodné záujmy a záujmy čínskych investorov e, sú prednejšie ako ľudské práva alebo ochrana zdravia. Áno, podobne. Lenže on sa tam potom obhajoval, že sa preriekol, lenže tu v mojom prípade nešlo o prerieknutie, on to myslel tak, ako to presne povedal. A teraz ešte premostím, že spomenuli, spomenu, spomínal pán Kabil, že na Slovensku máme kvalitný výskum. Uh, Podotknem, že aj v Českej republike, pretože na našich stránkach www.elektrosmogazdravie.sk môžu či nájsť, ja tam robím prehľad alebo zdieľam rôzne štúdie a máme tam v menu položku zdravie a tam máme rôzne podpoložky, že na čo všetko môže to vplývať. Čiže tam si môžu ľudia napríklad nájsť, že spánok, čiže rôzne štúdie, ktoré sa týkajú toho, ako tá expozícia žiareniu, respektíve ten elektrosmog, ako môže vplývať na spánok. Ale sú to všetko podložené štúdie a množstvo týchto štúdií aj zo Slovenska. Ja som si teraz dala taký víkend, že som uh, hľadala rôzne diplomové prác na rôznych univerzitách. Čiže mám tam e, napríklad z Českej univerzity, tuším Ma- Masarykovej, a sekundičku, aká to je. E, Masaryková univerzita, tam majú prírodovedeckú fakultu a tým, že musia zverejňovať všetky diplomové práce, tak ja som si dala vyhľadať tie, ktoré súvisia s e, expozíciou a zverejnila som teda rôzne, ako to vplýva na biologický rytmus hmyzu, že tam reálne potom tie cirkadiálne hodiny majú narušené, tak, ale teda aj týka sa to aj človeka, že aj človeku sa narušuje spánok. Potom vplyv na oči. Vznikajú rôzne ochorenia šošovky a tam naozaj oko je najzraniteľnejší orgán tým, že nemá pokožku ani nič, čo by ani podkožné tuk ani proste žiadnu ochrannú vrstvu, čiže naozaj oko je veľmi zraniteľným, tam ide to priamo do oka, to žiarenie, tie vlny. Taktiež to vplýva na, respektíve sú dôkazy, že to vplýva na srdce, na fre, činnosť srdca, lebo frekvenciu rôzne palpitácie vznikajú a podobne. A taktiež sú dôkazy na plodnosť, to, že na mužskú to je dokázané a na ženskú je menšia miera dôkazov a tak ďalej a tak ďalej. A ešte, čiže odkazujem našich poslucháčov na našu stránku, kde sa snažím zverejňovať rôzne štúdie. A tým aj vyzývam, že kto má záujem nám pomôcť a kto stať sa členom alebo iným spôsobom pomáhať nášmu združeniu, tak uvítame akúkoľvek pomoc a taktiež aj pomoc, že ak by niekto chcel vyhľadávať tieto štúdie alebo spisovať tieto štúdie alebo pomáhať nám prekladať štúdie z rôznych jazykov, tak e, uvítame akúkoľvek pomoc. No, Peťka, ešte sa ťa spýtam na jednu dôležitú vec. E, ty si sa zmienila, že e, prebiehajú dve petície. Mohla by si našich poslucháčov informovať, že e, kde by e, mohli takúto petíciu, e, respektíve ten petičný hárok nájsť, alebo akým spôsobom by vám mohli pri tom zbere pomôcť, pretože vyzbierať 100 tisíc podpisov, aby ste mohli to predložiť ako či už návrh zákona do parlamentu, alebo aspoň dostať to do verejného priestoru tak, aby sa to v pléne Národnej rady muselo, tuším, podľa paragrafu 3, e, 132 alebo 3 e, prejednať podľa rokovacieho poriadku v Národnej rade. E, takže tie kontaktné údaje, kde môžu e, ten petičný alebo petičné hárky e, nájsť a ako vám môžu v tomto pomôcť a či prebieha takáto petícia aj online? Prebieha iba online. E, na našich stránkach Elektrosmog a zdravie v pravom paneli môžete nájsť Pravdu povediať, máme momentálne tri bežiace petície, ale spomínala som len tieto dve stopudovaniu 5G sieti na Slovensku je najstaršia, prvá petícia. Potom je Zostaň pripojený, ale chránený. A taktiež máme ešte no, najnovšiu petíciu, týka sa meradiel spotreby a PRVN, pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, ale tu teraz nechcem v tejto relácii spomínať, pretože sa týka trošku iných, inej činnosti. My sme o tomto mali reláciu, kde sme tieto Eh, pomerové eh, merače spotreby rozobrali do detajlov a vyzerá to celkom pekná zlodenina v úvodzovkách povedané. No, eh, čiže tá petícia ohľadom tých pomerových meračov tak má veľký význam, pretože na toto doplatia obyčajní ľudia, obyčajní tí, e, ktorí bývajú väčšinou v panelových domoch alebo v tých bytovkách, kde e, majú nejaké e, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo bytové družstvo, ak vôbec existujú ešte, tak tam ich celkom v úvodzovkách dobre zdierajú na tomto veľmi nepresnom pomerovom vyhodnocovaní merania spotreby tepla. Pokračujem. Áno, a všetky tieto petície môžete nájsť na stránke a zdravie v menu Naša činnosť. Tam v podmenu politika a tam sú, alebo sú rôzne petície a potom je slovenská petícia. Čiže v podmenu politika, slovenská petícia, ale skrátka je naozaj v paneli, v bočnom paneli a a ešte kde. A ešte úplne vo futeri na spodku stránky sú tiež skrátky k týmto petíciám. Takže budeme veľmi radi, ak pribudnú ďalšie podpisy. Tým, že je to iba elektronicky, pretože naozaj my nemáme kapacity, aby sme behali s e, papiermi po mestách. A osvedčilo sa nám, že predtým e, tie elektronické akceptovali Čiže naozaj nás potom prejednali, keď sme im dodali tie elektronické podpisy. E, používame na to platformu e, peticie.sk, takže nám to zatiaľ takto vyhovuje. E, ešte sa vrátim k tomu, čo pán Kamil spomínal, že štúdie americká NTP a Ramaciny, že našli určité, mali určité výsledky a našli určité prepojenie s rakovinami. Ešte to podporím, že aj štúdia, metaštúdia Európskeho parlamentu STOA, ako som už spomínala, ten útvar STOA, ktorý patrí pod Európsky parlament, tak dali si zadanie vypracovať metaštúdiu a nazýva sa Vplyv 5 na zdravie. A z tejto štúdii, v tejto metaštúdii na základe 950 štúdií na ľuďoch a 911 štúdií na potkanoch dospeli k záveru, že existuje dostatok dôkazov o karcinogenite u zvierat a existujú obmedzené dôkazy o karcinogenite u ľudí. Takže naozaj je to veľmi silné tvrdenie. A taktiež ešte druhú štúdiu by som spomenula, korejsko-americká štúdia. Tam je autorom Choi a viacej spoluautorov z roku 2020. A táto metaštúdia je zaujímavá tým, že použila prakticky rovnaké údaje ako táto dnešná kritizovaná Karipidisová štúdia, čiže plus minus rovnaké vstupy ale e, zaujímavo dospela k úplne inému výsledku. Ja teraz odcitujem záver. Súhrne povedané, komplexná metaanalýza našla významné dôkazy o súvislosti medzi používaním mobilného telefónu a zvýšeným rizikom vzniku nádorov, najmä pri používaní mobilného telefónu tisíc alebo viac hodín v živote, čo zodpoveda asi 17 minútam denne počas 10 rokov. A názov tejto štúdie, ak by si niekto ju chcel nájsť, po slovensky je Používanie mobilného telefónu a riziko nádorov, systematický prehľad a metaanalýza. Ešte skúšam nájsť ten anglický názov, že Cellular phone use and risk of tumors. Tak nejako. Můžu k tomu něco ještě doplnit? Jasné. Takže já ještě řeknu, že vlastně i na té Eh, studii pro Evropský parlament se podílela eh, výzkumnice Fiorella Vilpudi, vy už jste o ní slyšeli, a zároveň řada výzkumníků hovoří o tom, že se může do budoucna měnit i rozložení nádorových onemocnění vlivem toho, že, se, že jsou mobilní telefony, že se tam objevují antény na jiných místech, že jsou dimenzovány vlastně více u krků a u, u žláz, tak může docházet vlastně k účinku onemocnění na krční oblasti. Takže je možné, že se potom postupně ty studie, které se provádějí na mozkové eh, eh, nádory, se mohou, to, to cílení může vznikat na nějaké vlastně místo, které je blíže k hrudníku nebo ke krku. Takže a to souvisí i s užíváním třeba bezdrátových sluchátek nebo eh, vlastně takovýchto spotřebičů, které sú vlastne na hlavie. Dobre, a ja teda ešte doplním, že prečo my tu tak vehementne kritizujeme túto štúdiu je, že európske, my máme v Európe nejaké limitné normy. A tieto limitné normy, bohužiaľ, vychádzajú z odporúčaní ICNIRPu. ICNIRP je ten ktorý má benevolentný názor na to a tvrdí, že to nespôsobuje rakovinu a uznáva iba tepelné účinku, ako zahrievanie tkaniva a podobne. A Európska únia sa rozhodla, že akceptuje iba tento jeden názor a ich odporúčania alebo smernice teda sú podložené na základe výsledkov IKNIRPu a vďaka tomu máme limity 10 e, miliónov mikrovatov na meter štvorcový, čo je veľmi benevolentný limit a tí iní veci, všetci ostatní tvrdia, že škodlivé účinky na zdravie to má už pri mnohokrát nižších limitoch. A Čiže už aj oveľa slabšie žiarenie pod týmito tepelnými normami má, ako sme už celý čas tu spomínali, na prenatálny vývoj, neplodnosť mužov, nie sú, neplodnosť žien, ale tá nie je podložená až tak dostatočne ako tá neplodnosť mužov a tak ďalej a tak ďalej. E, Kamil, k tomuto vieš ty niečo povedať? No, Já bych jenom ještě uvedl jednu věc, eh, že ty mm, normy, které ty, Petro, zmiňuješ, které jsou třeba eh, doporučené eh, European, kde jsou většinou lékaři a lidé, kteří jsou orientovali na zdravotnictví, tak skutečně jakoby respektují biologický výzkum, který je víceméně dlouhodobý, Nebudeme se asi bavit už teďka o tom, kolik je vědeckých studií, které, nebo řeknu to jenom takto, existují tisícovky vědeckých studií, které jsou eh, charakteru biologického výzkumu a na základě těchto vědeckých studií oni vypracovali vlastně bezpečnostní normy, které by měly chránit zdraví, ale chci upozornit na to, že toto jsou obvykle lidé, kteří jsou eh, buď lékaři nebo ve zdravotnictví. Když to třeba lidé, kteří jsou z ICNIRPu, tak bohužel, eh, jestli tam je jeden lékař v té komisi ICNIRPu, v té komisi 14 lidí, a jestli jsou tam vůbec nějací lékaři v té širší skupině, eh, která, která pomáhá těch, těm 14 lidem z ICNIRPu, netuším, kolik je tam lékařů, ale jich tam skutečně minimum. Takže já si myslím, že tyto, tyto normy jsou diametrálně odlišné, protože za normama které doporučují nezávislí experti, združení do skupiny stojí lékaři a u druhých norem je tam víceméně skupina lidí, kteří eh, využívají ty studie, jak už jsem řekl, které eh, se odkazovaly prakticky na těch eh, pět, pět potkanů nebo osm potkanů a pět opic a expozici silnými tepelnými ohřevy. Takže co si vybereme? Vybereme si normy, které nás chrání vlastně před och, před, za, před teplným zářením z přístrojů. Možná to říkám trochu jakoby spíše propagačně, ale co si vybereme? Vybereme si normy, které jsou vytvořeny vlastně eh, vědci, kteří mají le lékařské zázemí, jsou to patofyziologové, radiobiologové, biologové a medicínští doktoři, nebo si budeme vybírat vlastně vědecký výzkum, který eh, řeší jenom tepelné záření. Takže je to trochu provokatívna otázka, ale zmiňujú to tu. Ešte doplním, že na Slovensku to nebolo vždy takto. Kedysi my sme mali iné normy. Ešte vrátime sa späť, ešte keď bol východný blok a západný blok tak e, norma východného bloku z roku 1976 bola na základe doterajšieho poznania vedeckého a vychádzala z rôznych biologických účinkov, čiže nielen tepelných, a bola, dobre počúvajte, 10 tisíc mikrovatov na meter štvorcový e, v západnom bloku, vtedajšom, e, vychádzala tá norma oni akceptovali iba tepelnú dogmu a západný blok mal normu v tom roku 1976 10 miliónov mikrovatov na meter štvorcový. Po roku 89 sme prijali nové normy a v roku 1990 bola vyhláška Československa a tá stanovovala benevolentnejšiu normu. A tá bola 50 tisíc mikrovatov na meter štvorcový, čo je 5-násobne benevolentnejšie. Nuž a keď sme vstúpili do Európskej únie, tak sme museli prijať normy, ktoré stanovuje Európska únia a Európska únia stanovila normy na ochranu obyvateľstva až v roku 1999. Čiže dovtedy ochranu populácie vôbec neriešila na rozdiel, ako som už spomínala, východného bloku, kedy tie normy vtedy boli na ochranu populácie. Čiže západný blok vôbec neriešil ochranu populácie a až v roku 1999 sa stanovili odporúčania na ochranu a tie boli stanovené na 10 miliónov mikrovatov na meter štvorcový. A keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, tak sme museli prijať túto istú normu aj my. Čiže zbenevolentnili sme si mnohonásobne znovu našu ochranu obyvateľstva. A ešte spomeniem, že keď sa takto postupne uvoľňovali tieto normy, tak e, naši vedci alebo naši odborníci v tých ústavoch odborných boli proti tomu. A ako k tomu pristúpila politická garnitúra? Nuž e, rozhodli sa, že zrušia ústav. Čiže takýmto spôsobom vyriešili problém odporu vedcov. Já k tomu ještě dodám jednu věc. Eh, naše vlády to přijmout nemuseli, protože například i Itálie, eh, ta vlastně měla bezpečnostní normy eh, i po, to, po té době, kdy už ty všechny ostatní země vlastně ty normy navýšily na těch orientačně 42 až 61 V na metr kdy ty hodnoty uváděla Petra eh, Mikrovatech, tak Itálie měla pětkrát, eh, desetkrát nižší úrovně, i více než desetkrát nižší úrovně, co se týká eh, toho elektrického potenciálu. Přepočtem teďka nevím, kolik to bylo. A Polsko mělo taky nižší hodnoty. A nebylo nutné to přijmout, protože ICNIRP stanovuje pouze doporučení. Takže naše vlády to přijmout nemuseli, ale učinili tak na doporučení vlastně nějakých eh, rádců, kteří im poradili, aby tak učinili. Áno, presne, je to iba odporúčanie, ale my sme ho veľmi ochotne zapracovali do našich eh, vyhlášok a našich vnútorných legislatív. Pričom samozrejme sme nemuseli, pretože sú krajiny, ktoré si zachovali svoje vlastné prísnejšie normy, pretože uh, nie je zakázané si zlepšo, akože sprísňovať vlastné normy. Mm-hmm. Čiže eh, toto je dosť dôležitá informácia. Čiže za predpokladu, že by sa vám podarilo vyzbierať tých 100 eh, tisíc eh, podpisov, tak eh, je možné, že by Národná rada Slovenskej republiky mohla prijať návrh zákona taký, ktorý predložíte vy, aby ohľadom tohoto žiarenia to bolo v porovnaní s tými e európskymi smernicami alebo normami Európskej komisie, e, povedzme 20 alebo 50 krát prísnejšie. Uvažovali ste nad niečím takým, keď vyzbierate 100 tisíc podpisov, tak môžete prísť s konkrétnym návrhom zákona, o ktorom bude sa hlasovať v pléne Národnej rady. Takto je to podľa rokovacieho poriadku v časti petície uvedené. To sú o, e, paragrafy 132 nasledovné. Áno, my sa samozrejme budeme o to snažiť. Otázka je, že ako sa k tomu postavia naši politici a chcem len povedať poslucháčom, že my nečakáme so založenými rukami, kým sa nám podarí e, vyzbierať 100 tisíc, že my už čiastkové snahy robíme stále, neustále. Napríklad e, snažíme sa, alebo propagujeme, alebo podporujeme e, zákaz mobilov na školách, čiže už nech mladí ľudia na základných školách sú trošku edukovaní tým, že mobil naozaj nemusia mať non-stop vo vrecku. Taktiež sme boli pripomienkovali nový stavebný zákon, ktorý bol teraz na začiatku roka prijatý a snažili sme sa tam zahrnúť požiadavky, ako je napríklad pasportizácia vysielačov, to sú tie BTS stanice alebo tie vysoké stožiare, ktoré sa stávajú prípadne na strechách činžiakov, čo sa stavia, tak sme žiadali alebo chceli, boli by sme radi, ak by to zahrnuli do zákona, že je povinnosť operátorov, respektíve povinnosť štátu viesť zoznam aby operátori im dodali zoznam, že kde všade sa tie vysielače nachádzajú spolu s parametrami. Pasportizácia znamená niečo, že každý vysielač by mal identifikačné údaje a niečo ako rodný list, aby bola evidencia alebo mapa týchto vysielačov na celom Slovensku. Takéto mapy vysielačov majú už rôzne okolité krajiny. Napríklad v Poľsku je na to zákon, vychádza to zo zákona, ktorý stanovuje, že štát je povinný zverejňovať túto mapu alebo tento zoznam BTS staníc. Takisto to majú v Dánsku, v Nemecku, uh, som zabudla kde všade. A čiže apelovali sme, sme na vládu, aby sme neboli pozadu pred tým vyvinutým západom. Takže či by to zahrnuli aj do stavebného zákona, keď sa už robí nový, tak nech to tam už je ale bohužiaľ to nezahrnuli. Taktiež sme mali ďalšie požiadavky, aby e, účastníkom konania e, mohli byť aj ľudia, ktorí, keď sa im to stavia v blízkosti. Pretože v súčasnosti je účastníkom konania len susedné pozemky, ale aby som bola presná, účastníkom konania môže byť hoci kto. To na základe ústavy by, môže hoci kto, kto sa myslí, že sa ho tá stavba bude dotýkať nejakým spôsobom, môže byť účastníkom konania, lenže problém je, že sa musí o tej plánovanej stavbe dozvedieť a ak sa to nedozvie, tak sa neprihlási logicky a až sa bude čudovať potom, že čo mu vyrástlo, dajme tomu, od dvoch susedov ďalej. A my sme chceli, aby sa zahrnulo, že ak sa stavia takýto napríklad vysielač, takže je ten stavebný úrad povinný informovať nie len tie susedné pozemky, Čiže príde im list všetkým susedom, ale že za, musí prísť aj všetkým dotknutým osobám, dajme tomu aj od dvoch susedov ďalej, od troch susedov ďalej. A tam sa týka podľa tej sily vyžarovania, že naozaj keď sa stavia nejaký slabší vysielač, tak stačí menší okruh a keď sa stavia silnejší vysielač, tak aby bolo potrebné informovať širší okruh majiteľov pozemkov alebo stavieb, aby sa mohli vyjadriť k tomuto, lebo ich to naozaj bude ovplyvňovať. Podobne to tak už teraz je, čo sa týka hluku. Keď sa stane niečo veľmi hlučné, tak je logické, že ten hluk dojde aj o troch susedov ďalej. A podobne žiarenie tiež má určitý dosah. Čiže naozaj snažíme sa vyvíjať aktivity rôznymi smermi a ak by táto petícia sa podarilo vyzbierať 100 tisíc a ak by sme my dávali návrh nového zákona, tak my na stránke už v súčasnosti máme nejaké návrhy. O, počkajte, v časti naša činnosť politika Slovlex. Tam máme napríklad návrhy vyhlášky 534 lomene 2007 alebo návrh novely zákona 576 lomene 2004 alebo návrh novely zákona číslo 351 lomene 2011. To sú konkrétne veci, ktoré my už máme predpripravené a keď ehm, to bude aktuálne, tak my to vieme upraviť, ešte prekonzultovať s odborníkmi a dať do tej finálnej podoby. Peťka, spýtam sa ťa inak. A nebolo by toto rozumnejšie dať priamo do zákona o obecnom zriadení a riešiť to napríklad s predsedom z MOSu, e, s pánom docentom Jozefom Božikom, pretože oni majú oveľa silnejšie postavenie a pokiaľ e, by ste sa e, s ním stretli, on dokonca robí primátora, tuším, partizánskom, tak bolo by to oveľa priechodnejšie, pretože e, ZMOZ má diametrálne odlišnú, e, nechcem použiť e, termín pretláčaciu <laughs> pozíciu ako nejaké občianské združenie, kde nemusia brať na vás až tak veľký ohľad ako v prípade Združenia Mieza obci. Čo ty na to? Áno, ja budem veľmi rada, ak sa mi podarí s ním skontaktovať a ak on bude ochotný, čiže uvítam, ak nám niekto pomôže sa prepojiť, pretože ja len keď teraz za ním prídem, tak e, čo on o mne nič nevie, tak e, uvítam, ak nás niekto prepojí mhm. a uvítam, ak aj túto tému bude akceptovať, pretože neviem jeho názor vôbec, že či on súhlasí s tým, že mm, Radiofrekvenčné žiarenie je škodlivé pre ľudské zdravie, čiže závisí aj od jeho osobného postoja. A ešte doplním, že my komunikujeme s rôznymi starostami a keď takto jednotlivo sa nám ozývajú, alebo aj ja, keď sa rozprávam so starostami, tak Mnoho z tých starostov zdieľa naše názory, čiže súhlasí s nami, podporuje s nami, ale bohužiaľ sú to len ako keby jednotlivci a naozaj je potrebný ten koordinovaný alebo spoločný nejaká koordinovaná činnosť, čiže naozaj s tým pánom Božikom by bolo vhodné, ak by sa nám podarilo rozvinúť spoluprácu. To by som bola vďačná. A ja skúsim využiť eh, kontakty. Mám eh, viacero eh, hostí, ktorí sa s ním osobne poznajú, tak v tomto by som vám vedel pomôcť. Rozlúčte sa s poslucháčmi, lebo čas, eh, ktorý sme mali na túto reláciu vyhradený, nám uplynul. Ja by som chcela poďakovať a chcela by som nejak optimisticky možno do budúcna, že Kamil, ako to ty vidíš, že aká budúcnosť nás čaká, ako sa môže situácia vyvíjať ďalej? Já vidím, že lidé si trochu uvědomují digitální závislost na přístrojích a ta souvisí taky s tou expozicí. Takže když budou lidé zvažovat to, že budou přemýšlet nad tím, že ty věže telekomunikačního operátoru by měly být vzdálené, tak si uvědomí i to, že je dobré i ty mobilní telefony používat opatrněji a vidím naději v tom, že lidé se o tom začínají hovořit. Někteří lidé už mluví na hlasitý odposlech, i když mnohdy špatným způsobem, ale vidím, že se snaží. Takže vnímám to, že tam jakási míra eh, toho vědomí je, ale přál bych si, aby skutečně se podařilo to, že ten skutečný nezávislý vědecký výzkum bude možné vlastně podpořit, bude možné jej o něm informovat a doufám, že i dojde E, ve změně i v politice, že politici budou přemýšlet i nad tím, že je potřeba řešit i zdraví člověka, i když to záření nevidíme, neslyšíme, necítíme, e, ono tu existuje. A jak jsi to, jak jsi to zmínila s tím hlukem a s těma e, bariérama proti zvuku, mělo by se zvažovat něco takového podobného i s bezdrátovým zářením a vnímat i to, že ten vědecký výzkum skutečně existuje. Já bych rád moc poděkoval za možnost tady pohovořit. Já budu rád, když by se i někdo, koho zaujala i třeba z české strany ten pořad, že by vlastně se ozval, nebo případně pokud to někoho zaujme. Takže možná bych rád uvedl i na sebe nějaký kontakt nebo webové stránky a ponechám už tobě, Petře, prostor, Petro, prostor, ať to uzavřeš. Takže eh, najskôr uvedte tie eh, webové stránky a kontakty no. na vás. Takže pro českou organizaci je to stránky life, resonance.cz a ja sa jmenuji Kamil Bartošák a zároveň bych ešte uvedl, že na mne je kontakt i na webových stránkách naší celoevropské organizace, to je esc- info.eu e a já jsem tam uvedený v členstvu představenstva. Tam na mě kontakt naleznete e-mailovou adresu, kdyby chtěl někdo kontaktovat. Děkuji moc za pozvání do pořadu. Ja tiež eh, veľmi pekne vám ďakujem, Kamil, že ste boli hosťom eh, relácie zamerané eh, na žiarenie. A Peťka, tvoje záverečné slovo a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Ďakujem všetkým za pozornosť a kto máte záujem alebo kto si uvedomujete dôležitosť tejto problematiky, tak budeme radi, ak nás kontaktujete, ak pomôžete našemu občianskému združeniu akýmkoľvek spôsobom. Na našich stránkach elektrosmog a zdravie.sk máte sekciu podporte nás, ale myslíme tým hlavne podporu, eh, podporu rôznej činnosti. Čiže nejedná sa len o zaslanie finančného príspevku na účet, ktorý tam máme tiež uvedený, ale akúkoľvek činnosť. Čiže napríklad e, potrebovali by sme ľudí, ktorí by sledovali konanie, politické dianie, rôzne medzirezortné konania, rôzne programy výborov, pretože e, napríklad, čo sa týka toho stavebného zákona, to, že sa, že je otvorené pripomienkové konanie a napríklad to, že sa to prejednáva na výbore, ja som to objavila náhodou deň vopred a mala som naozaj menej ako 24 hodín na prípravu. Taktiež uvítame niekoho aktívneho alebo kto má čas, že by sledoval grantové výzvy. Zišla by sa nám nejaká finančná podpora, sú rôzne granty na rôzne projekty a tiež e, nestíhame všetko sledovať. Potom, ako som už spomínala, rôzne články alebo práce, štúdie, čiže e, rôzne prípravy plagátov alebo mediálna činnosť nejakou, nejakým spôsobom. Taktiež e, technickejšie zdatných ľudí možno uvítame pri tvorbe mapy vysielačov, pretože, ako som spomínala, okolité krajiny to majú povinné zo štátu, zo zákona, že to musia tvoriť. U nás na Slovensku, aj v Čechách, to tvoria dobrovoľníci. V Čechách majú veľmi peknú mapu, musím pochváliť, aj s fotkami, aj s krásnym popisom. A na Slovensku mapu vysielačov tvoríme úzka malá skupinka ľudí a ešte stále tam nie sú všetky, čiže naozaj je to pre nás veľmi časovo zaťažujúca robota. Takže ak niekto je trošku ITčkár, tak uvítame, ak by sa prihlásil a pomohol nám s tým. Takže kontakt na nás e, nájdete na stránke elektrosmog a lomené kontakt. Je tam e-mailová adresa infozavinač, elektrosmog a zdravie. Kľudne môžete napísať a ja si to prečítam a odpoviem. Ďakujem. Ja tiež ďakujem pánovi Kamilovi Bartošákovi a pani e, Petre Bertovej.